Hvala našem gospodaru koji je u kadru odredio da pripadamo jedinoj ispravnoj vjeri, jedinoj ispravnoj verziji, a to je vjeri islamu. I hvala mu subhanahu wa ta'ala što nas nije ostavio bez dovoljni pomagala na ome svijetu kako bi mogli da se ovim dunjalukom pozabavimo na ispravan način sljedeći ovu vjeru, sljedeći poslanika, ali i salatu selam. Neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme njegovu učasnu porodicu i prve muslimane, ashabe, i sve one vjernike koji slijede ovu uputu do sudnjega dana. Draga braćo i cijenjene sestre, tema o kojoj ćemo govoriti meni lično nije draga i volio bi da imamo o čemu radosnijem pričati i o nekakvim radosnim vijestima razgovarati. Međutim, isto tako nekada moramo govoriti i ono što nam se ne sviđa kako bi izvukli pouke iz toga i kako bi svatili u kakvom se halu, u kakvom se stanju nalazimo. Zato ćemo govoriti uz Allahu Tebareke ve ta'ala pomoć o osam musibeta ili iskušenja koja su pogodila ovaj muslimanski narod, ummet, muslimane, muslimansku zajednicu. Kako bi zaključili u kakvom se halu nalazimo i kako bi tražili izlaza iz ovoga stanja. Jer god budemo nagađali koju bolest bolujemo, nećemo znati ispravno koju terapiju da upotrijebimo. Tek onoga momenta kada ustanovimo tačnu diagnozu šta nas to boli, gdje to žiga, gdje je problem, tek ćemo tada znati da ispravno upotrijebimo liječenje protiv te bolesti. Allah te bareke u ta'ala je dao muslimanima pravi put dao je muslimanima izbor da mogu, da imaju slobodnu volju u dobrom dijelu svoga života. Dao im je da mogu i da pogriješe. Kulubni Adem hatta'un. U hajru hatta'ine tawabun. Svi sinovi Ademovi griješe. Ali su najbolji oni koji se kaju. Znači, priroda je da čovjek, vjernik, čovjek kao čovjek, može da pogriješi. Ali je Allah te bareke o ta'ala dao i metodu kako da se liječimo i čistimo ti grijeha. Isto tako je Allah te bareke o ta'ala dao znači uputu i zabludu. Iako čovjek nekada skrene u nekom pogledu sa pravoga puta ili zapadne u kakve nedaće i musibete iskušenja, Allah te bareke ve taala ga neće ostaviti na cjedilu. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون Zar mislite da smo vas uzalud stvorili i da se nama nećete vratiti? Znači Allah te bareke wa ta'ala je dao mogućnost da se izađe iz svake situacije. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ jeđa'al lehu mahređa. Ko se bude Allaha pobojao, Allah će mu dati izlaz iz svake situacije. Znači, izlaz postoji, ali treba na prava vrata da se izađe iz provalije, da se ponovo, ina, ina, inače ne bi insan strovalio u tu provaliju. Ovi osam usirjeta pobrojao je jedan veliki islamski učenjak koji je i dan danas živ, jedan plemeniti stari alim koji se zove Ebu Bekr al-đezairi, živi u Medini i drži redovno predavanja u džami Allahu poslanika, ali i salatu wasalam, neka njegova djela su prevedena i na bosanski jezik kao put pravog muslimana. To je jedan zaista plemenit alim koji prati stanje muslimana i ono što bi bilo za njih najpotrebnije to im ponudi. Pa i sama knjiga Minhađul muslim, put pravog muslimana, on je shodno znači situaciji u kojoj se nalaze muslimani, znajući njihov hal, napisao tu knjigu koja je putokaz muslimanu gdje može da nauči iz akide mnogo toga iz ahlaka, iz fika. Znači ono što je potrebno muslimanu na jednom običnom muslimanu na ovome putu da bi bio na ispravnoj jeli, trasi prema Allahu Tebareke o ta'ala. Prvi musibet, draga braću i drage sestre, koji je pogodio ove muslimane, to jeste nas jeste slabost muslimana. Ta slabost muslimana je prvi musibet koji se na svakom mjestu i prostoru primijeti i zapaža. Ta slabost se ogleda u dvijema stvarima. Prvo je duhovna slabost, pa ćemo naći da su muslimani u jednoj velikoj duhovnoj slabosti. Nema tevekula na Allaha Đalešanuhu. Nema jake nade da će Allah Đaleva'ala popraviti stanje. Nema dovoljno sabra. Nema imana. Nema predstave Allahu Tabareke wa ta'ala. Veliko, veliko nezadovoljstvo vlada. Znači to je prvi musibet koji je pogodio muslimane. I rijetko je da ćeš naći muslimana koji zahvaljuje Allahu Tebareke wa ta'ala, uglavnom su muslimani nezadovoljni, a najmanje su nezadovoljni što su u duhovnom takvom, jeli, haotičnom stanju, nego su nezadovolj, nezadovoljni zbog toga što im dunjalučke stvari ne idu onako kako je on to nekada sanju ili zamislio da bi trebalo da ide. I zbog toga danas, kada pogledamo znači muslimane u globalu, draga braćo, vidjet ćemo kada im kažeš strpite se na tom iskušenju, imajte nadu Allahu milost, oslonite se na Allaha Đalešanuhu, imajte lijepo mišljenje o Allahu Đalešanuhu, često čujemo nevijeničke izgovore, mo ti to, pusti ti to. Ja se osanjam nasa i na svoje kljuse, kako kažu. Znači, nema oni tajni dijela koja se ne vidi, a kamoli onda dijela koja se vidi. Jer uvijek je lakše imati tajna dijela nego imati javna dijela. Da ima čist nijet, ne mora se puno truditi samo kažeš idem u ime Allaha Želešanu obaviti namaz nema tu puno zamaranja ne mora se prigibat ne mora se napinjat da nešto srce aman zaradi malo ili ovaj zatreperi bolje tako je i tevekul dovoljno je samo da kažeš pa najpričaj da se na Allaha oslonim onaj koji gospodari nebesima i zemljom onaj koji sve može Ili zašto da nemam lijepo mišljenje o Allahu tebareke wa ta'ala? Onaj koji je oprostio mnogima, pa i ja ako mu se iskreno pokajem, oprostit će i meni. Znači, tajna ta dijela, ona su puno jednostavnija i lakša od javnih dijela koja se ogledaju kroz namaz i druge, i druge obrede izlaz iz ove duhovne krize jeste, draga braćo, suprotno od ovoga što je negativno. A to je da vjernik mora biti duhovno na velikom nivou. Mora, kako kaže šehul Islam, šta mi može moj neprijatelj? Znači, takav hal treba da bude kod vjernika. Šta mi može moj neprijatelj? Džennet je u mojim prsima. I zato Allah Đelešanuhu o dženeckih stvari, draga braćo i poštovane sestre, dao je na dunjalu ku mnoge kopije. Pa ima cvijeće na dunjalu ku koje je malo liči na dženecko cvijeće. Ima ljepota na dunjalu Dunjaluku koje liči na dženecke ljepote. Ima lijepi rijeka, je tako? Ima ljepota raznih vrsta a u džennetu je to nešto ovaj ono što se ne može sa dunjalukom pored i zato kada vjernici budu probavali voće u džennetu i druge blagodati kazaće ovo je kao sliči malo onome na dunjaluku ali je to posebno voće i poseban ugođaj za stanovnike dženneta znači na taj način i džennet imamo na Dunjaluku. A on je u tom, on se ogleda u tom duhovnom zadovoljstvu. Znači da si duhovno zadovoljan, da si sretan, da si smiren, da jednostavno u tebi nema nikakvi nagona koji su neprirodni, to je džennet, to je džennet na Dunjaluku. Jer u džennetu nema mržnje prema onome prema kome nema mržnje. Nema zavidnosti, nema oholosti, nema škrtosti, nema ljenosti. E ako se ti na Dunjaluku oslobađaš od tih stvari, šta je to drugo nego džennet na Dunjaluku? Zamislite čovjeka koji ne ogovara. Zamislite čovjeka koji ne troši bezveze vrijeme. Zamislite čovjeka koji stalno spominje Allaha tebareke o ta'ala, koji je stalno o ibadetima, on znači je već duhovno u džennetu. On znači to džennetsku tu dobrotu je pozvao i ona je nastanila njegova prsa. I zbog toga kaže šehol Islam ibn Tejmije, šta mi može moj neprijatelj? Džennet je u mojim prstima. Ako me protjeraju, nikakav problem. Za muslimana nije problem se mora pomjerat. Jer musliman zna da će u kabur otići. Zna da će na sudnji dan doći. Zna da je ovaj dunjaluk, kako kaže Ebu Zer, došli mu, došli mu jednom ashabi, pa mu kaže Ebu Zer, u tebe u ovoj tvojoj kući ništa nema. Kaže, pa ja sam čuo da mi je, govorimo ovim, znači, modernim ovaj, riječima, kaže, ja sam čuo da će mi moj gospodar uskoro deložaciju dat. Pa ja sam sebi već rezervisuo drugu kuću tamo, znači iznajmio je i u nju sve nove stvari stavljam. Šta hoće kazat? Ja ću sa ovoga svijeta brzo krenut. Pa sva dobra djela i sve dobre te stvari ja šaljem tamo u tu kuću. I zato kaže poslanik, ali se selam, ko nakon svakog namaza prouči ajet ili kursi, Ajetul Kursi, znači najjači ajet u Kur'anu, Allah će mu sagraditi dvorac u džennetu. U to vjernik mora da vjeruje. Jer znači u džennetu će čovjek ima šta god poželiš. Pa ako s tim milijon puta Ajetul Kursi proučio, onome koje je stvorio nebesa i zemlju i koji hrani vidljivi i nevidljivi svijet, je to lako. Samo kaže budi i ono bude. Pa da na dunjalu koji ima ljudi koji ne znaju šta imaju. Imaš ljudi, ne zna nikako koliki mu je vozni park. Ne zna on to. Ima ljudi koji nikako ne znaju koliko imaju para. Ima bogataša, vjernika, koji ne mogu svoj zekad prebrojati nikako. Nego ima ljude plaćene koji to stalno šamaraju pare broje koliko je toga. A zamislite onda koliko Allah te bareke o ta'ala ima. I zbog toga, znači, ovaj duhovni poraz, on se namješta nadomještava znači džennetskim rahatlukom koji se nalazi koji se nalazi u Kur'anu i Sunnetu, koji se nalazi u onome što je objavio Allah te bareke Allah te bareke o ta'ala. I vidjeli ste pred iftar, vidjeli ste kad čovjek posti, vidjeli ste kad čovjek uči puno Kur'an, kako se lijepo osjeća. Bilo kakva vijest ne bi ga plaho iznenadila. Da mu kažu, eto imaš i s lijeve i s desne strane rak, rekao bi inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Međutim, kada si ti u frki i zvrki i letiš tamo vamo i ganjaš dunjaluk, onda kad ti dođe neka neugodnost i neki jeli musibet, uglavnom se ponašamo kao džahili. I zbog toga kada je poslanik Ali Islam naišao pored one žene koja je naricala pored kabura, on je u njoj kazao, nemoj plakati, strpi se, Kaže, lako je tebi jer tebe nije pogodilo ono što je mene pogodilo. Jer sve žene nisu za poslanika, ali je salatu salam. stida su obarale svoje poglede. I poslanik, ali je se nikada nije okrenuo dok one sve ne odu iz džamije. I na kraju krajeva znamo su žene ashabinke po tri mjeseca boravile u svojim kućama. Nisu nikako izosle. A nisu imali ni veš mašine, ni mikroa, ni onoga, ni onoga. Pa kaže ova žena, lako je tebi, ti ne znaš da se meni desilo. Pa kada je čula da je to bio Allahov poslanik, teško joj je bilo. Pa je rekao poslanik alaih salatu wassalam, inna sabr, inna, inda sadmetil ula. Zaista je sabur kod prvog udarca. Kad te neko zvizne dobro, tad krevaš reći subhanallah. Ja rabi, daj mi sabura. A neka se ti ohladiš, svašta mu izgovoriš i onda kažeš, halal, ja sam se osmirio i saburam ja. Znači, nije sabur kada ima šerpu pred sebom, nego je sabur kada si iskušan pa toga nema. Tako ćemo znači nadomjestiti ovaj duhovni, ovaj duhovni musibet. Drugi dio ovoga poniženja muslimana i slabosti muslimana, draga braću, ogleda se u materijalnom pogledu. Kafiri su radili na tome i uspjeli da muslimane učinu ovisnim da muslimane učinu siromašnim, da budu ovisni od nevjernike, da budu njihovi novo komponovani robovi. I normalno je kada si ti ovisan od onoga koji ne priznaje Allaha tabareke wa ta'ala, koji uspostavlja nered na zemlji, šta misliš, šta možeš očekivati? I zato taj, taj musibet, u duhom, u, jeli, u materijalnom pogledu se ogleda tako što su nevijenici uradili da muslimani budu ovisni o njima. Što ćemo mi ovdje? Jesmo to mi došli ovdje dženne tražiti? Jel to ovdje ima dženeta tako vam Allaha? Znači došli smo samo zbog toga što nam je kafir napravio takav sistem da smo mi ovisni o, njim, o njima. I onda ne možeš nikako doći u poziciju da mu ti nešto svog dženeta ponudiš da mu nešto od ove ljepote ponudiš. Jer on ti uvijek kaže, šuti, ja te hranim. Znači ti si u nezavidnoj poziciji i ne možeš nikako doći do, do izražaja. Jer oni dobro znaju da mi nosimo pravi put, da mi nosimo ono što daje sreću na oba svijeta. I zbog toga svoje mržnje prema muslimanima su doveli muslimane u takav položaj. Pa ćemo naći primjera radi da sve države koje graniče oko Palestine nemaju šta da jedu. I tamo musliman radi od jutra do sutra i opet kad dođe u trgovinu samo mu onaj tamo dopisuje u teku šta nije još platio, kad će taj odgojiti svoje dijete, kad će odgojiti svoju ženu, tako da bi žido mogao da raha živi, jer ova je samo preokupiran da preživi. Dok drugi dio, daleki arapski svijet, ili arapsko poluostravo, oni se ubijaju od bogatstva. Oni ne znaju šta će od para. Pa čovjek kad jede puno i pije puno, mora spavati puno, mozak mu ne radi, on ne može da svati da ima problem muslimana i da ga treba i da ga treba rješavati. I zbog toga, zbog toga su kafiri vidjeli kako mogu da muslimane dobro unazade, to jeste da ih učinu i duhovno i materijalno potlačenim da budu oni koji traže pomoć od njih. Kako izaći iz ove iz ovoga poniženja i ove slabosti u materijalnom pogledu? Draga braćo, moramo nevjericima kontrirati. Moramo znati da ćemo mi biti neovisni onoga momenta kada se ostranimo oni stvari koje Allah zabranio, kada se budemo čuvali kamati, kada budemo davali zekjat, kada budemo se međusobno, međusobno solidarisali, kada budemo mi svatili da mi ne moramo babu prati, kupati i uzenju ga ovaj utrpati da nam to neko plati, nego je to nama stroga obaveza. Dok je kod nje ovde, imaju hajmovi, imaju domovi, I ovdje je nepoznato da sin ima kakvu obavezu prema svom roditelju. Kada mi budemo, znači, držali do načela Islama, onda će nam Allah te bareke o ta'ala dati da budemo neovisni od nevjernika. I druga stvar, kada smanjimo svoje strasti, kada budemo skromni ljudi, kada budemo skromni ljudi u svakom pogledu, jer danas mi pratimo neke trendove, gdje se ne bira sredstvo i lako je kafiru voza dobro auto, lako mu je imati kožnjake po kućama, lako mu je mijenja svaki dan nešto, zato što kod njega nema zabrana, kod njega je sve mubah, sve dozvoljeno. I s druge strane, on je sebi dozvolio da kaže da je ovo džennet, a mi znamo da nije. A ti znaš, kad god kreneš negdje na put, da ti je to opterećenje, Ne može regal u kabur nikako staviti. staviti. Ne mogu seći je, ne mere ovo, ne mere... Znači, to i ako budeš imao na dunjalku, gledaj da se toga što prije riješiš. Neće to trebati. Treba će samo dobra i loša djela koja idu, koja idu sa tebom. Pa na ovaj način ćemo se, znači, izboriti i normalno da se vratimo svojoj vjeri potpuno, a Allah Đelešanu će onda dati da budemo neovisni kao što je to bilo u vrijeme muslimana. Znate li da u vrijeme, u vrijeme Omer ibn Abdul Aziza, koji je bio halifa dvije godine i nešto malo jače, tražili su u čitavoj islamskoj državi, niko neće zekijat, nikom ne treba. Nikom ne treba. Zašto? Zato što su ljudi držali do ovih principa. Držali do rodbinskih veza. Držali do čuvanja od grijeha. To se sve znači uzroci koji dovode do blagostanja. Jer kada se grije počini, ona ptica koja leti po nebesima ne može više da leti kako treba. Njoj taj grije utiče na nju. Ometa te vjetrove, ometa tu znači atmosferu, a kamoli znači više, kamoli više od toga. Ovo razočarenje duhovno i materijalno, mnoge muslimane baci na koljena. I kažu, ne moramo se mi, mi ne možemo nikako, pošto nemamo halife, nemamo jeli, uređenja islamskog, mi ne možemo nikako se, znači, oporaviti duhovno. A isto tako se ne možemo oporaviti materijalno, jer nemamo islamske države, pa kažu, najbolje da mi čekamo Mehdiju. Pa kad dođe Mehdija, U hadisima je stvarno rečeno da će on napuniti pravdu nakon što je bilo što je bila napunjena, napunjena zemlja zulumom. Ovo je pogrešna, braćo, ideologija. Mi treba da znamo da ova naša vjera može uspjeti uvijek i sa Mehdijom i bez Mehdije. Znači, kada god mi starimo stvari, ti kao pojedinac popravi svoj odnos prema Allahu Tebara Kevota'ala u ovome duhovnom pogledu i u ovome materijalnom pogledu, pa ćeš vidjeti kako te Allah Đelešanu učini neovisnim. Jer ovaj dunja da vrijedi, Allah bi ga dao samo muslimanima. A zbog toga što on nema vrijednost kod Allaha Đelešanu, što je prokleten, onda ga je Allah Đelešanu dao svim robojima. Pa im rava pita, ima i on svoju jeli, ušteđevinu. On on je mrve kupi, što šta priprema se, jeli, tako svaka životinja, pogotovo da insan koji je jeli, obdaren razumom. Tako da ova vjera, braćo, uvijek može uspjeti. Ali ova dva faktora moraju se popraviti kod muslimana, to jeste duhovni i materijalni faktor, da bude onako kako će Allah te bareke vodala biti zadovoljan. Drugi, braćo, musibet koji je pogodio nas, muslimane, jeste razjedinjenost muslimana jeste taj musibet da su kafiri vidjeli da je snaga muslimana u jedinstvu. I zbog toga rade danonočno i troše svoje imetke i svoje živote da bi napravili smutnju među samim muslimanima. Pa su to uradili i u vjerskom, i u teritorijalnom pogledu, i u bilo kakvom akajskom pogledu, svakom drugom pogledu su to uspjeli. Zamislite od jedne predivne države koja se je protezala od, od kraja dole Sudana, pa skroz ovamo do Balkana, pa do Kine i duboko dole u Rusiju, oni su napravili Filđan države. Filđan države napravili i poslađali muslimane. Svak se ogradio, uveo svoje nekakve granice, proglasio svog nekog ovaj halifu i tome slično. To je znači u ovome geografskom pogledu. Da ne govorimo onda u vjerskom pogledu. Kako kaže Allah tabaraka wa ta'ala وَفَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ I podijelili se u svom vjerovanju u skupine, u frakcije. Svaka skupina zadovoljna sa onim što zastupa. I ti sada kad dođeš kod bilo koje skupine kažu nahnu alel haq, mi smo na istini. Ovo je sve vam drugo zabluda. Odeš kod drugi kaže ne, ne, ne, ne, mi smo jedino na istini, a svi drugi su u zabludi. Kako znat ko je na istini, a ko je na zabludi? To jeste da postoji neko da je, da postoji neka jaka skupina, da joj ništa ne fali, da je, upotpun, da je upotpunila sve uvjete, Allah Đelešanu bi je tako izdigao nad ostalima, da se ne bi nakon toga trebalo plaho ubjeđivati. Što znači svaka skupina, svaka firka ima određen dio negativnosti ko sebe. Da li u većem ili u manjem ili u manjem obimu. Kada pogledamo Kur'an i sunnet, on nas sav upućuje da budemo jedinstveni. وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا Svi se črsto Allahova užeta držite i nemojte se podvajati. To je znači imperativna naredba. Da Allah te bareke od tala traži od muslimana i zato nam je propisan džemat. Zato je nazvan jedan dan, najbolji dan u sedmici džum'a. Znači dan okupljanja muslimana. A nema ni jedan dan koji se dove, zove dan cijepanja muslimana. Nema. Sve znači upućuje na jedinstvo muslimana na kojem bi trebali, na kojem bi trebali da, da budu. Neki ljudi zbog toga što ne razumiju određene kuranske ajete, nađu za svoja za sebe i za svoje ideje opravdanje u Kur'anu. Pa tako ima ljudi koji kažu pa dobro, šta ćemo sa ajetom koji je nagovijestio da ćemo mi biti razjedinjeni. Gdje Allah tabarake wa ta'ala kaže وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ Kaže, oni će neprestalno biti različiti osim kome se Allah smiluje, tako i je Allah stvorio. Jer vi kad razgovarate sa šijama i kažete im Zašto vi psujete ashabe? Kaže, ne, ne, ne, Bože, sačuvaj. Kur'an sam to kaže. Znači, oni nađu u sebi dokaz u Kur'anu. Gdje Allah Žešanu kaže, el arabu ešeddu kufran u nifaka. Arapi, to jeste beduini, su najveći kafiri i munafici. Misli se na one beduine koji su daleko od upute, koji ne znaju nikakve tokove, nisu došli do poslanika, ali sram. Kada im kažeš, dobro, što vi smatrate vaše imame na pogrešljivim, Kaže, ne kažemo mi, to Kur'an kaže. Kuntum hajre e immetim uhriđet li nas. Vi ste najbolji imani koji se pojavili ljudima. Jer to kad se napiše na arabskom jeziku može, može, može se čitati ovako i onako. A u stvari je vi ste najbolji umet koji se pojavio ljudima. Tako i mi, kad te ja upitam, jel ti mene, što ti sin ne ide u džamiju, kažeš, va i krahe fid din, nema prisile u vjeru. Stvarno kuranski ajet ali po tvom tefsiru. Nije po izvornom tefsiru kako je kod Ibnu Kefira, kako je kod Taberija, kako je kod jeli, Muđahida, kako je kod Ashaba i Selefa prvi generacija. Tako i ovaj ajet, draga braćo, on ima za cilj da kaže da su ljudi po prirodi različiti. Pa imaš ljudi koji su više inteligentni, manje inteligentni, Imaš ljudi koji su visoki, koji su niski, koji su debeli, koji su jaki. Znači, u tom pogledu je Allah Đelešanu i neprestano se tako ljudi rađaju. Neko se rodi, voli nešto malo više od unjalčkih stvari. Neko voli ovakvu boju, neko voli ovakav jeli, hal u svojoj kući da okrene regal na ovu stranu ili fotelju na drugu stranu. Znači, u tim stvarima će se neprestalno ljudi ovaj različito ponašati. Ali to ne znači da se ljudi smiju razlikovati u pogledu imana, u pogledu vjerovanja u gaib, u pogledu, znači, odnosa prema Allahu te barake o ta'ala. Osim što nisu svi ljudi jednaki, jer Allah Đelešanu kaže la yukellifu Allahu nefsan illa us'aha Allah ne opterećuje čovjeka preko njegove mogućnosti. Pa slijep insan, Abdullah ibn Mektum, nije mogao da bude u ibadetu ja kao Bilal. Jer Bilalu je lako doći u puno oča do džamije, dok ovome ashabu nije bilo lako. On ne može dode na Tebuk toliko, hilja, toliko stotina kilometara, zato što ne vidi, dok drugi koji ima oči može da ode. Zato Allah ne opterećuje nikoga preko njegovi mogućnosti. Aleikum salam. Hvala. Dalje, draga braćo i poštovane sestre, sljedeći musibet, to jeste treći koji je pogodio nas, muslimane, jeste gubljenje nade ili drugim riječima taj pesimizam koji je pogodio dobar dio, možemo slobodno kazati, većinu muslimana. A šta je odraz pesimizma? Odraz pesimizma je da se učini ruku nekome mimo Allaha Đelešanu. A to je jednostavno da izgubiš nadu da ova vjera može uspjeti. Da izgubiš nadu u snagu ove vjere. U jačinu ove vjere i nakon toga šta ti god ko zaprijeti ili kako te god neko pozove u neku drugu ideologiju, ljudi se olako, ljudi se znači olako u to odazivaju. A pogledajte pravi vjernika. Pravi vjernici znači nikada ne gube nadu u Allahu milost. Kodni pesimizam može samo da bude ono u talasu prolaz, u prolazu. Samo da naleti i odmah on pojača zikr, tevekul, ubjeđenje, lijepo mišljenje o Allahu Đaršanu i to, i to ode od njega. Zamislite Jusuf alaih salatu selam, zaboravljen u zatvoru, prvo bačen u bunar, zaboravljen u zatvoru, nolika iskušenja, Zamislite takav jedan moment, kraljeva žena ga poziva na zlo, on to odbija, kaže da mu je zatvor draži od svega toga. Pazite, zatvor mu draži od onoga u osnovi za čim ljudi žudi. Samo što to vjernici rade na jedan ispravan način, onako kako je prirodno u ovoj vjeri. A on kaže da mu je draži zatvor. Znači, to su primjeri da pravi vjernik ne smije nikada izgubiti nadu u Allahu tebareke wa ta'ala milost. Pa upravo Allah Đelešanu u suri Jusuf kaže وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ I ne gubite nadu u Allahu milost. Jer zaista nadu u Allahu milost gube samo nevjernici. Nevjernici su znači uvijek pesimisti. I zbog toga oni valjaju i dan i noć ovu tehniku. Koja ima u njoj koristi. Ali toliko se oni znači, oslanjaju na tu tehniku. Jer oni su pesimisti u pogledu. Oni su izgubili nadu Allahu milost. Oni znaju da tu, da i Allah neće pomoći. I da daje onda neka druga pomagala s kojim bi mogli jeli, darovare i da čine ovo što čine na Dunjaluku. I zbog ovoga pesimizma naćemo često da određeni muslimani citiraju znači neke ajete i neke hadise koji idu kobajagi njima u prilog da bi opravdali svoje stanje. Pa će kazati često, idu citiraju braću hadise koji su zabilježeni u najvjerodostojnijim zbirkama, znači u Buhari i Muslimu i drugima, pa kažu primjer radi, Evo, mi se moramo truditi koliko god hoćemo, ali šta ćemo sa riječima poslanika, ali salatu wasalam, koji kaže Beda el islamu gariba, vose jaudu gariba, kema beda fatuba lil guraba. Počeo je islam pojedinačno i završće se na pojedincima i blago pojedincima. Znači, oni hoće da kažu, iz ovoga hadisa razumije da nema nikakvog nekog velikog uspjeha, da je nemoguće da muslimani ponovo zavladaju, nego će to biti vjera na pojedincima, nek ti pojedinci imaju zato sevap i idemo dalje. Ili kažu hadis u kome kaže poslanik alaih salatu wasalam, la je'ti alaikum jevmun illa walladhi ba'duhu šarrun minhu. Neće vam doći dan, a da nakon njega neće doći gori dan za vas. Tako će zaista biti pred kijamet. Znači svaki dan će biti gori, svaki dan će biti gori za vjernike. Prvi hadis je zabilježio muslima, drugi imam i Buharija. Ili hadis u kome kaže poslanik alaih salatu wassalam La takumu sa'atu illa ala širari al khalq Neće nastupiti sudnji dan osim na najgorim stvorenjima. Evo vidiš, kaže, nemamo se plaho šta trudit. Ovo je pred kıyamet najbolje. Znači, to je izgovor ili govor oni koji su izgubili nadu u Allahu milost. Hadis se sahih bileži ga imam i muslim. Kako izaći, draga braću, iz ovoga pesimizma? Kako izaći iz ovoga džehennema u prsima? A to se može primijeti čim čovjek pregovori. Kako on jednostavno je nezadovoljan i kako jednostavno bilo kakav hajr spomeneš, ne može ga progutati. Nekako mu teško pada. Ti mu kažeš, mi smo sjedili sa jednim velikim čovjekom i kažemo mu, primijetiš li ti u Bosni ovo buđenje i ova omladina se vraća i hijab i šta ja znam? Kaže, kakvo buđenje? Nikakvo buđenje nema. Kaže, ovo je nazadovanje. Jer on gleda sa nekakvog pogrešnog aspekta. Znači, to je taj pesimizam koji ne smije da bude nastanjen u prsima pravi vjernika. Jer treba da znamo da je to oružje nevijenika. Žele satim da nas učinu da ne možemo pomaknuti. I zbog toga kad upalimo televizor, on nas često čini da budemo pesimisti. Zato vidimo ubiše tamo musmane, ubiše tamo, ubiše tamo i ti sam, konaj to mi žeri, digneš ono bijelu zastavicu i predaš se. Nikut nije kao za ruku uvijes. Zbog toga što si ti gledao, znači njihove servirane vijesti i ono što je njima za cilj, A to je da te učinu, znači, ovaj, da budeš pesimista i nakon toga da na svaku njihovu ideologiju i na njihov predlog aminaš jer drugog izbora nemaš. Sljedeći, braćo Musibet, koji nas je pogodio, jeste što većina muslimana, nažalost, je danas u nekim pogrešnim idejama. Većina muslimana danas fura neku pogrešnu ideologiju s kojom je Allah Đelešanuhu, protiv koje je Allah Đelešanuhu žestoko ljud i koja izaziva sržbu Allaha Tebareke wa ta'ala. Pa ćemo naći da su milioni muslimana još uvijek nose ideju komunizma. Još uvijek milioni muslimana nose ideju sekularizma, odvajanja, znači vjere od države, ideju demokratije i vjeru, i ideju raznih nacionalizama, arapskog, albanskog, bosanskog, turskog. Sve su to znači džahilijetske stvari za koje je poslanik alaih salatu wasalam kazao ostavite džahilijet, zaista to smrdi. Jer su znali nevjernici, a pogotovo na čelu židovi, draga braća i poštovane sestre. Znači, sve ovo zlo koje vidimo na Dunjaluku, ovo je uradila židovska dugačka ruka. Znači, židovi znaju poslanika, ali je salatu wasalam, kao što znaju svoje sinove. Znači, znaju njegov, njegov put. Zna šta hoće poslanik, ali je salam. Znaju šta hoće muslimani i onda oni sjednu i zasjedaju i planiraju i prave programe kako da muslimane odrate od tog pravog puta. Pa zar mi nismo u Bosni bili najveći komunisti? Jel to Srbi bio veći komunist od nas i Hrvat? Ne tako mi Allaha. Pa ja se sjećam kao dječak, igramo lopte i sad ono nisu prave stative, ha? Pa se ne zna jel go nije kletvu sa Allahom, kažu ne vjerimo. Kad neko kaže ti te mi nije go ili jes go, gotovo je. Samo kažu amenna, vjerujemo. Znači, za to nije bio, pa znate li da se za Titu išlo šest mjeseci u zatvor? Koga spomene pogradno? A onaj koji je spominjao Allaha pogrdno kao smatrao se, on je ljudina. Kaže, on svašta smi lant, tako su govorili. Jele. Znači, mi smo bili, da kažemo, u Bosni najveći komunisti. Ideja koja zagovara da nema Boga. Tako su i ostali muslimani. Pogledajte danas u arabskom svijetu šta vlada. Uglavnom, ti komunistički režimi. Kod većine muslimana, znači, takav je danas hal. Hajde, oslobode se jednog kontaž, evo, sad će oni u islam. Ma kakav islam, oni opet drugu ideju koja je još opasnija. Vamo, komunizam ili socijalizam, država vlada, sve njoj pripada od jedno, sada demokratija, društvo vlada, svaki ima pravo da laže protiv Allaha Đelešanhu i da izmišlja zakone, Ovamo bar ima samo jedna skupina ljudi. Odjednom u demokratiji svi izmišljaju zakone i ponašaju se onako kako je suprotno Allahu Tebareke wa ta'ala. Znači sve to dolazi i vraća židova koji pravi programe jer znaju ako bi nas pustili da mi sami sebi tražimo put da bi mi lako sebi našli put. Jer mi imamo informacije i lako bi došli znači do pravi naši ovaj postulata koji nas vode prema Allahu te bareke ve taala. Izlaz iz ove situacije jeste braćo preziranje i odricanje svi ovi ideja. Znači čovjek treba musliman da zna da može da bude samo jedno musliman i da zagovara Allahov zakon. Ništa drugo. Znači ti kada uzmeš ovaj dokument, bilo bosanski, bilo švedski, bilo koji drugi, nikako sa nekim zadovoljstvom. Jer ko bude uzmao taj dokument sa zadovoljstvom, dovodi se u pitanje njegova vjera. A kamo li šta drugo? Ili da ne do Allah na neki direktan ili indirektan način pohvališ nečije zakone koje je izmislio neko od ljudi. Jer ne može čovjek koji ima ograničen mozak i ograničeno vjerijeme boravka na ovome svijetu, ništa nije njegovo ovde, da on upravlja i da on određiva zakone. To pripada onome koji je odredio zakone u, u vasioni koji je odredio zakone u čovjeku. Ti sjediš, slušaš predavanje, ali krv radi sa svoj posao, je tako? Želudac radi svoj posao. Oko radi svoj posao. Zar to nije Allahov zakon koji je urađen u tebi i u meni? I on radi, on ne obraća pažnju na tebe. Isto tako Allahov zakon u nebesima. Ko to se brine šta će biti, kad će doći noć, dan, šta je sa zvijezdama i tako dalje. E tako Allah te bareke Tebareke Votala ima jedino pravo da se on obožava na zemlji, to jeste da on bude taj koji propisiva ideju s kojom trebaju da idu muslimani. I zbog toga nevjernici znajući koliko je bitno ponuditi muslimanu nešto pogrešno, jer ako mu ne ponudiš pogrešno, on će uzeti za ono što je pravo. On će uzeti ono što je pravo. I zbog toga židovi su znači na putu, čekaju svakoga i pojedinca i skupine i nude ove zablude koje moramo mrziti, prezirati i daleko od njih biti, protiv njih raditi, a na uspostavljanju islama ovaj raditi kako u svojim kućama, tako među jeli, opštim masama i u društvu. Sljedeći musibet, braćo koji je pogodio muslimane, jeste džehel, neznanje. Nikada muslimani kroz historiju nisu bili nepismeni u pogledu svoje vjere i u pogledu dunjaluških tokova. Znači, kada pogledamo tamo one Arape koji su bili bez vjere skroz, obožavali kipove, bili su veliki stručnjaci kao trgovci, bili su veliki ratnici, bili su velike, znači, vojskovođe, političari, tako dalje, tako dalje. Ni u tom pogledu se danas muslimani ne mogu pohvaliti. Neko nam dođe i spjeva nam crvene noći, stolove i, i crvene noći i zelene stolove i ofarba nas i mi bilo koju ideju potpišemo i mislimo da je ona korisna za, za muslimane. A da ne govorimo, draga braćo, neznanje u pogledu vjerije. Pa nema ni jednog ashaba da je ušao u vjeru, a da nije izašao kao mučtehid. Znači, svi ashabi koji su primili islam i umrli na islamu se zovu mučtehidi. E, zašto? Zato kad su ušli u ovu vjeru, shvatili su jedno veliko pravilo koje mi danas ne shvatamo. A to je da se prioritetno mora izučavati vjera čitav život. I na tom polju neko će više savladati, neko manje, ali svi moraju startati. Kao što svi moramo da jedemo i oko toga niko ne polemiše. I ono dijete čim se rodi odmah traži jeli, da jede. Zna kad mu nešto dadneš u ruku, jel ako ne zna još rukama, traži od majke da jede. Znači, Allah ga nadahnuo da traži ovaj i usta trpa, trpa hranu. E tako i mi moramo slati da bez znanja ne možemo nikako riješiti probleme. I zbog toga da nas nevjernici rade, i to je taj musibet, da većina muslimana uopšte ne razumije šta se dešava. I da muslimani uglavnom sami sebe obtužuju. Toliko su znači otišli od svatanja svoje vjere, da oni sami svoju vjeru preziru, jer to je najveći musibet. Kada ti nešto što je tvoje, ponižavaš. Zamisli ti svoju babu poniziš, svoju majku poniziš, svoju sestru poniziš. Zbog čega se to tako dešava? Zbog neznanja. Zbog toga što nemamo, znači, znanja u Allahu i Tebareke u ta'ala vjeri. I zbog toga muslimani ako žele da izađu iz ove situacije, onda moraju slijediti put prvih generacija, a to je da je džamija Allahova kuća na zemlji i da se tu stalno mora dolaziti i da se stalno, konstantno mora vrijeme koristiti da se izučava Allahova vjera. A izučavanjem Allahove vjere mi ćemo uznapredovati. Evo ja ću vam reći jednu stvar. Ja nikada nisam čitao nešto posao u medicini. Ali kad počne s nekim doktorima da pričam, oni misli da sam ja načitan, aman za man. A ja ne znam da sam u životu pročito neku knjigu koja govori o nekim vrstama bolesti, ovo, ono. Nego jednostavno ti kao vjernik, ti kao vjernik, vjernik, jednom analogijom zaključuješ, znači ako može duša da oboli i ako može za dušu da bude lijek, kako onda da ne bude lijek za tijelo? Ti dobivaš informacije od, od doktora koji ne zna slagat, od poslanika, ali i salatu wasalam, pa ti on kaže, ovaj, za hijjamu, pa ti kaže za čurkotovo ulje, pa ti kaže za med, pa se Allah kune smokvom, pa se kune maslinom, pa spominje bijeli luk, pa crveni luk, pa ovo, pa ono, zar to nisu, zar to nisu svi lijekovi koji se tamo samo prefarbaju i zapakuju u lijepo pakovanje, kaže ovo ti je za ovo, ovo ti je za ono. A pored toga, najveći lijek koji nam je dat, to je Kur'an, koji je za dušu i za tijelo. Što znači da ti kao vjernik koji budeš učio svoju vjeru, ti ćeš lako onda biti natjeran da se upoznaš i sa ovom dunjaličkom naukom. Jer ćeš znati da ti kao vjernik moraš biti napredan, da je prošlo vrijeme jahanja deva, da sada moraš imati vozačku, ne možeš je za masan skupiti, jer poginu, pobi ljude na putu, pa će reći, vidi onaj sa bijelom kapom, ubio pet ljudi, ne zna voziti, komu je prodao vozačku i tako dalje, tako dalje. Znači, mora stalno opravdavati taj svoj islam mora stalno opravdavati taj svoj islam, a to se dešava, znači, ako čovjek prvo upozna svoju vjeru. Međutim, danas je jedan problem. Što ljudi prvo uganjaju ove svjetovne nauke, po svaku cijenu. I zato kaže jedan šeh, ali on to kaže na arapskom jeziku, kaže, idu momci u Evropu da uče ovo svjetsku nauku. Ponesu sa sobom dva šehadeta. I u arapskom jeziku se šehade zove diploma. Kaže, ponesu dva šehadata. Kažu, la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. A izgubi oba dva ta šehadata u Engleskoj Americi, donesu jedan papir i kažu, ja sam pametan. Ali vjerujem da je čovjek postao od majmuna.